Naids – apslēpta mīlestība. Naids ir slēpts mīlestības veids. Jūs varat ienīst vienīgi to, ko patiesībā vēlētos mīlēt. Ja jūs būtu pilnīgi vienaldzīgs pret šo cilvēku, jums nepietiktu spēka viņu ienīst. Jums var šķist, ka pasaulē ir daži ļoti slikti cilvēki. Taču vai jūs kaut ko iegūstat, jūtot, ka cilvēks ir slikts – Tieši otrādi, ienīstot jūs pazaudēsiet kaut ko ļoti vērtīgu, un tas notiks tikai tāpēc, ka vēlaties viņu mainīt ienīstot. Mums jābūt viediem. Jūs varat teikt, ka viņš ir ļoti slikts un jums ir kaut kas jādara. Taču naids nav īstais līdzeklis. Ja vēlaties pielietot pareizo un efektīvāko līdzekli, tad izpaudiet savu mīlestību. Jums var šķist, ka mīlestība nav iedarbīga, toties naids ir kā asas nazis. Nē, mīlestība ir bez gala stiprāka par naidu. Ja kādu mīlat, viņa dievišķās īpašības iznāk priekšplānā. Ja kāds jums darījis sliktu, jūs nekavējoties gribat viņu sodīt un sist. Bet kas notiks tad, kad viņam iesitīsiet? Jums ir sirdsapziņa. Jums radīsies sirdsapziņas pārmetumi. Jūs teiksiet, ko es izdarīju? Viņš rīkojās slikti, bet nu arī es esmu rīkojies slikti. Ar ko tad es labāks par viņu?